I quan passen 9 minuts a les 12 del migdia continuem parlant dels espectacles de l'1, 2, 3 del Pallasso i concretament ens aturem en una de les seves activitats gratuïtes que oferiran aquesta tarda de divendres i és que la companyia Trifaldó en els encarregats d'omplir la plaça de la Vila per presentar un espectacle on es combinen diverses tècniques de circ com l'escala, les verticals, els malabars i la bàscula. I per conèixer els detalls d'aquest espectacle tenim a l'altre costat del telèfon a un dels membres de la companyia Trifaldó, Jordi Mas. Molt bon dia. Molt bon dia. Com estem? Molt bé, una mica nerviosos sí? perquè, per l'espectacle d'aquesta tarda, però bé, bé. Bueno, doncs explica'ns una mica què vindreu a fer a la plaça de la Vila. Doncs, de fet, tu mateixa ja ho has dit, que fem un espectacle uh, on tres executius uh, surten de l'oficina i, i passen a fer diferents disciplines de circ eh, malars, verticals, escala d'equilibris i bàscula. Bueno, tot això barrejat amb una mica de teatre, una mica de pallasso i així dansa, coreografies que tenim. És a dir, una gran varietat de registres, tots ficats dins d'un mateix espectacle, en allò eh, concentrat en el que és l'essència del circ, no? Perquè ens entenguem. Sí, una mica, ja eh, és això, no? El circ és, és com l'art escènica que engloba mm, la majoria de disciplines i a part de del circ agafa el teatre, la dansa i així, nosaltres sí, de fet és una de les coses que ens va costar d'ajuntar-ho tot perquè teníem ganes de posar-ho tot a dins de l'espectacle i molt més o menys crec que ho hem aconseguit. De fet, és, és curiós el concepte d'aquest espectacle perquè, com ens expliques, doncs, són tres executius que, que arriben i que arribaran a la plaça de la Vila, però és bastant curiós no?, que heu triat aquests executius que viuen normalment en aquest ritme així, en una vida una mica que veiem més grisa i que els feu fer malabars i verticals i una mica de tot, no? Sí, de fet, uh, és així una mica l'espectacle es diu Estrès, perquè comença que representa que els, els executius eh, quan estan treballant estan estressats eh, i, i amb, amb aquest estrès eh, passen a fer les disciplines de circ i les coreografies i bueno, tota la, cosa, la, la resta de coses que els hi passa que qui vingui a veure-ho ja, ja, ja ho sabrà de, a, a més, és que hem de tenir en compte que el ser un espectacle gratuït, com dèiem que, que tindrà lloc aquesta tarda a partir de dos quarts de vuit a la plaça de la Vila, teniu aquesta... no sé si és una virtut o un inconvenient, jo crec que és una virtut, que és que per la plaça passaran persones que no vindran expressament a l'espectacle, però que us trobaran, i això és un factor sorpresa, no? Clar, això és el que té el carrer, no? que a part de la gent que et ve a veure perquè, perquè surt del programa, i, i perquè ja té ganes de veure't, doncs també hi ha gent que s'ho troba i es queda i eh, és la gràcia del carrer, no? que, del fet de que ho pugui veure tothom, tant qui s'ho troba com qui va expressament. Però això fa que hi hagi un factor una mica afegit de nervis o no? Bueno, els nervis jo crec que hi són igualment, perquè el fet de... Bé, que està bé, eh? és una mica... Quan fas d'artista de circ ja és això. Mm. Ja, ja, ja... Ve si, no, pack, no? si no estàs nerviós abans de fer un espectacle, no, Clar. no crec que tingui cap al·licient uh mm-hmm. -huh. fer d'artista de circ però, però vaja, com dèiem, doncs, eh, un espectacle que en aquest cas sí que podem dir que, que està obert a tots els públics i que doncs, el poden gaudir de manera diferent, però de manera intensa qualsevol tipus de persona, no? Exacte, sí, sí és un espectacle familiar que eh, hi ha les tècniques de circ que, que pots disfrutar des de des d'un nen fins a una persona gran i, i llavors hi ha gags que són més de pallasso infantil però que, però que poden entendre també d'una altra manera els pares. Està, és, és adreçat a tots els públics. Eh, suposo, hem de deduir que des de la companyia no, no us atureu i que esteu en una temporada doncs, molt activa perquè just després del curs circuit doncs, ja encadeneu amb l'1, 2, 3 del Pallasso, de manera activa també participant i és a dir, que no teniu temps d'avorrir-vos, no? No, no, jo soc també això, eh, organitzador del curs circuit i eh, estem supercontents de, de que ens hagin convidat uh, al Festival Germanet del Cantó, del poble del Cantó, i estem contents, estem contents. No, de fet, nosaltres és una companyia que acabem de començar, que l'espectacle encara encara estem que anem, bo, sempre es va modificar l'espectacle fins a l'últim bolo el vas modificar, però aquest eh, portem sis passes o set, és a dir, que encara és una cosa, és una cosa nova, Uh -huh. és, mhm. una, és, la, és el primer espectacle de la companyia, o sigui, eh, som emergents. Que tot s'estrena, no? Que Exacte. Tot s'estrena. Molt bé, doncs eh, Jordi Mas, membre de la companyia Trifaldo, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé l'espectacle d'aquesta tarda. Molt bé. Moltes gràcies. Que vagi bé, bon dia. Vinga, bon dia. I com Adeu. dèiem, doncs aquesta no serà l'única de les activitats eh, d'aquest divendres pel que fa a l'Undrostres del Pallasso. Aquesta sí que és gratuïta, eh? Serà a dos quarts de vuit de, de la tarda a la plaça de la Vila, com dèiem, aquest espectacle que es diu Estrès i que els porta la companyia Trifaldó, una companyia emergent de la qual, doncs, eh, com dèiem, estan gairebé estrenant aquest espectacle aquí a Tiana, però mm, a partir de les 9 del vespre vespre. L'activitat central doncs, es concentrarà a la carpa de l'1-2-3 del Pallasso a partir de les 9 amb Lub Navarro i Chin Osaba, però després amb una de les grans, eh, doncs, grans espectacles d'aquest 1-2-3 del Pallasso, com és la companyia d'Alba Sarraute, que presenta Soy la Otra, la Diva, amb aquesta showwoman eh, doncs, que presentarà tot aquest espectacle de pròxim al bufó Shakespeare. Com dèiem, avui un dia molt intens per un dos tres del Pallasso i també un cap de setmana intens en aquest sentit. Així doncs, com es declara? <laughs> culpable, <laughs> culpable, <laughs> culpable, culpable. Beberemos leche de la giganta, tetula afeitaremos a la Festival l1 2, 3 del Pallasso, Los Excéntricos, Marc Parrot, Alba Serraute, Sir Pànic, Los Galindos i més. Molt més. Circ, música i poesia. T'hi voldràs quedar. Del 25 de juny al 3 de juliol a Tiana. Tota la informació a 123pallasso.com.